الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر خير وأحسن تاويلا Masarar Masararwa Salamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a wannan rana ta Lahadi 17 ga watan Sha'aban na shekara ta 1400 da bayan ra'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda zai daidai da sha biyar ga watan Yuni na shekara ta dubu biyu da sha hudu. A yau magashi mun sake dawowa cikin wani sabon shirin na fatoyin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da kuma tsaro kukan aiko ta kan lambobin wayan nan dai da aka saba na sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wata sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wata sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai takan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wata sifiri bakwai sifiri biyar. haka zalika dai za ku yi aikowa ta adireshinmu na imel a kan fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar kowace rana a yau ma muna tare da shi malami a dr sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda zai amsa tambayoyin da kuma masu kuka aiko kuma sunana Anas Idris sassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramaka la bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ubangiji ta'ala yana tsinkaye zuwa ga halittarsa sararin rabin sha'ban ya gafarta wa dukkan halittarsa sai wanda yake hada Allah da wani ko kuma wanda yake gaba da dan uwansa to wani hadisi wasu malamai sun inganta shi cewa ya inganta ko ya tabbata ko hadisi ne hasan daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma shi abin da ya kunsa shine ya kunshi fadar falalar daren bai kunshi batun ibada ba babu maganar a ware shi da ibada domin babu alaka tsakanin a ce dore yana da daraja kuma a ce ai ibada ba dalle ne don an ce dare yana da daraja ba kuma a ce a ai ibada akwai wanda daren da yake da daraja ana son ibada a cikinsa. to wannan musulunci ne yake faɗar haka wato nassi ne yake kawo haka kamar daren lailatul qadri shi wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kaga wannan hadisi ne kat yazo amma yanzu kaga daren juma'a yana da falala amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ware daren juma'a da wata ibada shi kaga ba wai dare dan yana da falala shi kenan kuma sai ya zama dare ne wanda za a iya bada a cikin sa saboda wancan hadisi ya faɗi abinda Allah ta'ala yake wa bayan na, ta goma shi na gafara a daren bai kuma keɓance wannan da wani wanda shi ya tashi yayi ibada ba cewa sai shi ake yi wa wanda dai aka ji ba a yi wa shi aka faɗa shine wanda yake hada Allah da wani a cikin bautarsa ko kuma mutumin da yake gaba da dan uwansa ba wani dalili haka kawai saboda wani abu na duniya to wannan shine zai rasa samun tagomashin wannan dare sawa'un mutum zai samu wannan tagomashi mutukar dai bai zama cikin waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba sawa'un ya tashi yana kiyamul lil ko ba kiyamul lil kaga ba a kebance abin da wani mai kiyamul lil ba idan mutum ya saba azumi a cikin ayyamul bit, kwanaki uku na kowane wata kamar sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata wanda sunna ce ta manzo sallallahu alaihi sallam wanda ya gaya wa Abu Zar al-Ghifari ya kuma gaya wa Abu Huraira cewa su rika yin azumi a waɗannan kwanaki guda uku sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata mutum in ya saba yi yana yi dama to dan sha'aban ya zo ba zai fasa ba zai iya yi ba wai dan lailatul nisfin shaban ba daren rabin sha'aban ba a'a saboda daman ya saba yin azumin sa to wannan shi ma zai zai ci gaba da yi ko mutumin da yake kiyamul laili ya saba duk dare ya tashi ya yi wani abu na sallah don haka dan nisfu sha'ban ya zo lailatin nisfi sha'ban ta zo zai tashi ya yi sallar sa tunda dama wani abu ne ya saba shi ba wai ya keɓance waɗannan waɗannan ba ne da da yin wannan sallah to wannan shine abin da ya tabbata ah, har ila akwai wani abu da shi ma mutane suke yi wanda shi ma ba shi da asali A hadisan da suka zo ko abinda aka rawaito game da wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana sa bace shine da ake kira du'a unis sha'ban to addu'ar rabin sha'ban wanda har suke cewa a cikin daren 10 ko 15 na sha'ban in sha'ban ya raba tsaka a lokacin ne ubangiji ta'ala yake kaddara dukkan abubuwa da za su faru a duniya suka ce to don haka mutum ya tashi a lokacin ya addu'a ya roki Allah ta'ala ya kaddara masa abin da yake mai kyau to sai ya zama na a lokacin an kaddara masa mai kyau ko kuma in an kaddara masa wani abu mara kyau ya roki Allah a daddaren sai a shafe sai a kaddara masa abin da yake mai kyau to wannan shi ma bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda malamai da yawa da sun yi bayanin wannan har ma ka ga a wasu gurare ko a wasu kasashe ana rubuta wata addu'a ana sayarwa kaga a bakin titi akan danja ana sayar da irin waɗannan addu'o'i wai addu'a ce wacce ake yi a a nisfu sha'ban lailatul sha'aban. min sha'ban allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi shaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran alayya min arrizqi famhu allahumma bi fadlika shaqawati wa hirmani wa tardi har zuwa karshe abin da suke karantawa wanda wannan bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama ayar da suke hujja da ita inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim wannan ayar tana maganar lailatul qadr ne inna anzalnahu lalle mun saukar da shi alqur'ani fi lailatin mubaraka a dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mu mun kasance mu ne masu gargadi fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake rarrabe dukkan wani al'amari wanda yake na na Allah ta'ala wato dukkan wani al'amari da aka hukunta to wani aya tana maganar lailatul qadri ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani cewa ya saukar da da alqur'ani fi lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr sannan Allah ta'ala ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an kaga ashe lailatul qadri ake nufi domin a ramadan aka saukar da alqur'ani lailatul qadri kuma tana cikin ramadan saboda haka maganar daren lailatul qadri ne wanda yana cikin ramadan ba ba daren lailatul mai sha'ban ba to da ire-iren waɗannan abubuwa da yawa wanda mutane suka kirkira suke jingina wa shi wannan wata na sha'ban wanda kuma bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi ba har ma za ga wasu a wasu kasashe har da ware ziyarar kabari da daddare mutum ya tafi makabarta ya ce zai je ziyarar kabari na lailatan nisfin sha'ban ya karanta ƙur'ani ya yi hujja da wasu hadisai wanda dukkaninsu malaman hadisi sun yi bayanin su cewa ba su inganta ba kamar ibn jauzi a cikin littafin al-ilal mutanahiya kamar shaukani a cikin al majmua da ibn arraq a cikin littafin tanzihu shari'a malamai da yawa wanda shekara shekaru da dama sun yi wannan jawabin amma da yake a kodayaushe yaushe mutane idan suka yi nesa da ilimi to za su ta faɗawa cikin abin da ba shi da asali kuma su bar abin da shi yake da asali din kaga abin da yake da asali shi ne azumtar shi wannan wata din sai ga da dama mutane ba azumin ake yi ba amma kuma idan lailatul nisfi sha'aban ta zo sai kuma kaga ana ta waɗannan abubuwa waɗanda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to da ya takaice wannan shine abin da ya zo dangane da shi wannan wata na sha'ban yana da falala falalarsa kuma abinda ake bukata ga musulmi shine ya kasance yana azumi a cikin wannan wata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine abinda bukhari da muslim suka rawaito a cikin littafansu don haka muna fatan Allah ta'ala ya bamu dacewa Tamin amin malam Allah ya saka alkhairi sai ba mu ta farko a wannan rana dai ta fito ne daga Yahaya Kil wanda yake cewa malam ya ake sujjadar rafkanwa to sujjadar rafkanwa sujjadodi da guda biyu da ake yi kuma lokacin da za a yi su za a yi kabbara lokacin da aka tafi da lokacin da aka dago da lokacin da aka kuma tafiya da lokacin da aka dago sannan abinda ake fada a cikin sujjada shi ake fada a cikin sujjada rakkanwa abinda ake fada na tasbihi ko addu'a in kaga dama kai tasbihi subhan rabbil a'la in kaga dama kai addu'a ka roki abinda kake bukata kamar dai da kake kamar yadda kake kana sallah Ah, waɗannan su ne sujjada guda biyu na rafkanuwa in ka ɗago sawa'un sujada ce ba adi ko ƙabli ba sai ka sake tahiya ba a bisa magana wacce ke mai inganci saboda hadisin da ya zo da magana tahiya hadisin ibrahim hussein bai inganta ba hadisan da suka zo a babin bisa sahawi babu batun tahiya a cikinsu saboda wannan ƙarin tahiya ɗin su mata shahada malamai na hadisi sun ce eh, tsari ne sha bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sauraka idan ka dago kawai za ka yi sallama ne tsawon sujada ce ba'adi ko sujada ce gabli sai sakon Hassan Ahmad wanda ke tambayar malam cikakken bayani akan hadisin da ke cewa badal islamu eh, Gariban wa ya yaudu gariban bada al-islamu gariban wa odu gariban kama bada fatuba lura ghuraba hadisi ne tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin sai muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake labarta mana cewa musulunci ya fara bako wato sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana kiran mutane zuwa ga musulunci sun ga abu ne bako a wajen wajensu yaya zai zo ya ce abautawa bautawa Allah shi kadai ba za a haɗa kowa da Allah ba a ja'alal alihata ilahan wahida na hadha da shay'un la shay'un na yanzu Allah ta'ala yanzu abin bauta guda ɗaya zai sa ya zama shine guda ɗaya Allah ta'ala ce lalle wannan abun abin mamaki ne saboda haka suka rika mamakin a ce da su su bauta wa Allah guda ɗaya na haka wanda duk ya yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai zama gashi a garin sai yake mamman kamar bako ana tsango masa da inda ya bi ana nuna shi ya rasa gatansa koda koda ta dan gata ne ya rasa zaman lafiya ya rasa wadata ya rasa duk dai abin da da yake samu a matsayin sa na dan gida dan gari dan uwa gaba ɗaya sai a maka kallon wani bako wanda ko ba a amince da shi ba to haka musulunci ya fara shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa har wannan ta sa suka yi hijira zuwa habasha sau daya sau biyu suka zo suka yi hijira zuwa madina karshe ma suka bar makkan gabaɗaya suka tafi madina da zama suka je can a matsayin baki aka karbe su aka karrama su aka ba su gurin zama aka ba su gidaddaji aka ba su gonaki wasu suka shiga sana'a to kaga haka musulunci ya fara yana jariri kuma mabiyansa suna kamar baki a cikin ƙasa a cikin garuruwansu a cikin danginsu a cikin ƙabilarsu a cikin jama'arsu to shi ne a nasarar sun ce sai wata yaudu gariban kama bada to yadda ya fara kamar bako din nan haka zai koma bako ma'ana tafiya za ta yi tafiya mutane su rika nesa da koyarwar musuluncin rasa nesa da koyarwar addinin har a waye gari kuma mutane sun jahilci hakikanin musulunci din har sai zama da idan mutum ya zo ya wani abu na addinin sai a rika masa kallon kamar ya zo da wani sabon abu kamar ya zo da wani kamar wani bako ne shi wannan abin kuma ina ya same shi tare da cewa wani abu ne yana nan a rubuce a cikin littattafan musulunci amma kasancewa mutane sun yi nisa da koyarwar sun batsar da ita sun barta kila su rike al'ada ko su rike wasu abubuwa daban can to sai zama ana ana masa kallon ya zo da wani abu bako to a wasu ruwayoyin sun zo da bayanin su baki din dauke a cikin wannan ruwaya annabi ce fadu ba da gurafa wato madalla ko aljanna ta tabbata ga waɗanda suke baki wato ga waɗannan baki waɗanda za su yadda su tsaya akan addini na gaskiya ko da za a ganin abin da suka zo da shi bako ne ta ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allazina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di sune waɗanda suke gyara abin da mutane suka bata a bayana wato za su zo suna kokarin a gyara abin da ake ba daidai ba a dawo da mutane kan turba bayan sun sake ta to waɗannan su ne alƙuraba a wata ruwayar ce Ulasun salihu na fi unasun su'in tafiyar, man ya aksar aktsaru mimman yuhibbuhum ce mutane ne waɗanda suke na kirki amma a cikin mutanen da ba na kirki ba da yawa sai zama wanda yake son su wanda suke kinsu sun fi wannan suke son su yawa yana gani hatta a rayuwarmu yanzu ta musulmi sai ka zo wanda yake kokarin gaskiya da kwatanta gaskiya da kira mutane zuwa gaskiya sai ka ga ko a kamfaninsu ko a ma'aikatarsu ko a makarantarsu ko a ina ne sai ka ga ana nuna shi da ɗan yatsa sai kaga kuma ana tsangoma shi ana jin haushinsa wataƙila in ƙaramin ma'aikaci ne sai kaga manyansa suna jin haushinsa saboda shi yana so a yi gaskiya yana so a kwatanta komai a yi gaskiya sai ga cewa har na samansa don ana jin haushinsa shi zai nuna ya fi kuwa tsoron Allah shi zai nuna ya fi kuwa sanin addini shi ya fi son addini da sauransu in wani babba ne shugaba ne sai ka ga an abin nan waɗanda suke kasa da shi su kuma suna jin haushinsa ya fi tsanani ya fi tsoronawa shi dai ya ce kaza da lokacin an kira sallah ke a bari don a tafi a yi sallah a kaza a yi kaza to duk wannan alama ce ta ta cewa addini ya zama bako to wannan da shine abin da ake nufi da da shi wannan hadisi sai ne ke tambayar shin sarkin habasha ya musulunta a zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske da musulunta duk da bai bayyana musuluncinsa ba wato saboda yana cikin a sa ko yanda suke kewaye da shi fadawansa a manya-manyan tsayabin nan ne manya-manyan kiristoci ne wanda suke rike da da koyarwa ta ta nasara ta kiristanci saboda ka bai iya bayyana musuluncinsa ba amma ya yarda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a zuciya ya yi imani da shi amma bai iya nunawa a aikace ba saboda ka bai koyi ya ake sallah ba balle ya yi sallah bai koyi ya ake yin wasu na addini ba amma dai a zuciyarsa ya yarda cikin irin wannan yanayi ya mutu to annabi sallallahu alaihi wasallama jibril ya sanar da shi cewa ah, najashi sarkin habasha ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai yake cewa dan uwanku salihin nan ya mutu ku zo mai masa sallah akai masa salatul ga'ib inda ake cewa salatul a yi wa sallah mun sallah ba tare da yana gurin ba ga wata tana wajen ba annabi ya masa sallah daga madina ya sa akai sahu uku da wuce gaba ya yi masa sallah saboda a inda yake ba wanda zai masa sallah saboda ba musulmi ne shi kadai ne musulmi shi ma ba a sa su ma ba san ma musulman bane ya bar abin a cikin zuciyarsa Ba haka na gashi ya musulunta sai khalid s a yake tambayar mene hukuncin wanda ke cin zarafin mutane saboda allah ya mallaka masa abin duniya to wannan shi ma ya san ba daidai yake ba kuma kowa ma ya san ba daidai yake ba da allah ya baka abin duniya ba ya baka lasisi ba ne daga cutar da wasu ko ka abin na ɗin ah, cin zarafin wasu wanda duk zai haka babu shakka yana cikin waɗanda Allah ta'ala yake cewa innal insana ya tsaga an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana ɗagawa, da shishigi da wuce iyaka an ra'ahu istaghna wai dan ganin shi ya wadatu wai dan ganin shi shi ya samu wadata sai zama yana cin zarafi yana cutarwa yana wulakanta mutane to wannan ba dabi'a bace ta ta mumini ba dabi'a bace ta mutumin kirki ba dabi'a bace ta musulmi cewa dan uban idan ubangiji ya bashi wadata ya wulakanta mutane sai sakon Babal da daga bari yake cewa malam ne hukuncin sallar wanda ke riga liman yin ruku'u ko sujada a yayin sallar to wanda yake zuwa liman ko ruku'u yana da salasu halat hali guda uku guda ɗaya shine wajibi na ɗaya shine wajibi shi almutaba shine ya bi liman wato ya bari bayan liman ya yi. sai yayi duk da liman yayi sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a bina wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wannan shine mutaba'a inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru an sanya liman ne da ban ku koyi da shi idan yayi kabbara kuma ku kabbara idan ta tafi ku ta ruku'u idan ta tafi sujada ku ta sujada wato ya zama kai kana yi ne bayan liman yayi wanda ita ce ake kira mutaba'a to wannan shi abin da yake wajibi wajibi ga wanda yake bin liman ne wannan akwai kuma muwafaka shi ku rika yi tare da kaji ta tafi ya ce Allahu Akwai zai tafi ku kai ma ka allah Allahu Akwai ku tafi tare da ce Allahu akwai zai ɗago ku kai ma ce allah Allahu akwai ku ɗago tare Wani malamin suke ruhi ne wato kana rage wa sallar kanada, kuma kana saba wa sallar manzo sallallahu alaihi wasallama kun yayi ka kun tafi tare maimakon ka bi shi a matsayin sa na shine shugaba shine liman shine jagora sai ya zama da tare kuke kai da shi babu bambanci kawai bambancin ku kana yana gaba ne kana baya amma kusan komai tare kuke kamar ba koyi kake da shi ba to wannan ba a so ba a san shi a sallah sai hali na uku shine al-musabaqa shine karga riga liman kafin liman ya tafi ruku kai ka tafi kafin ya sujada kai kai sujada to wanda ya wannan sallar shi ta baci don mutumin da ya riga liman abin da ruku'u ya riga shi sujada ba kuma bisa kuskure ba ta yi bisa kuskure ka ji kamar liman ya dago ka ji wata kabbara haka sai ka zaci cewa ai liman ne ya dago sai kai ma ka dago sai kuma ka ga ku ai bai dago ba sai ka koma ko lokacin da kake ɗagowa, shi kuma ka gan shi lokacin shi kuma yake yunkurin ɗagowa. to wannan ba zai cuta da sallar ka ba saboda ba da gangan ka yi shi ba amma mutumin da gangan da liman ya ce Allahu da ya dago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamidahu ya dago daga ruku'u shi ko yana dagowa kawai sai ya tafi sujjada ba tare da ya akwai wanda sai kaga ka ka gansa sai ma gwiwarsa ta je kasa kuma ya tsaya wai yana jira liman ya kara to kaga wannan ba liman yake bi ba annabi cewa inna ma ju'ila al-imamu li tamma bihi kawai fa an sanya liman ne don a rika koyi da shi koyi kuma sai kaga an yi sannan kai amma in ka wuce kai ka fara yi kafin a yi to nan ba yi koyi ba to malamai suka ce wanda ya wannan ya yi haram kuma sallar su taɓa ce saboda ka an har in zai zama yana riga rigimar ruku, yana riga shi sujada to wannan ba sallah yake yi tare da liman ba sai sakon salim fagi wanda ke cewa don allah malam a yi mana karin bayani kan jinsatul istiraha kuma yaya matsayin sallar wanda bai yi ta ba to jalsatul istiraha shine zama tsakanin raka'a ta farko abin tsakanin raka'a ta farko da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu tun bayan ya dago daga sujjada lokacin ya miƙe sai ya dan zauna sai kuma ya tashi haka nan in ya dago daga raka'a ta hudu ba ta uku eh, sallah ce mai raka'a hudu sai dan zauna sannan ya miƙe abin nan wannan ya ta tabbata a cikin hadisin Malik ibn Huwairis da hadisin abu da sa'idi wanda dukkaninsu sun ba da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma cikin abinda suka sifanta nasarar annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna wannan zama din da malamai suke cewa zartatul istiraha to zama da dan dan lokaci kankani haka saboda haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai iya yin wannan yayin da ya tsago daga eh, sujada ta eh, daga raka'a ta ta daya kafin ya tafi ta biyu ko kuma raka'a ta uku kafin ya tafi ta hudu cewa yana daga cikin sunnonin sallar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shi abu da sa'idi da ya tashi ma koyar da sallah din inda ya ita wannan zaman inda ya wannan zaman ya yi shi ne gaban sahabbai kusan goma haɓa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin sahabban nan duka ba wanda ya masa yin inkari to babu wani wanda ya ce kai ya muka ga kaɗan zauna din nan mu ba haka muka ga annabi yana yi ba ko ku a wannan ba ta daga cikin sallar annabi to kaga wannan duk yana nuna sun goyi bayansa tunda cikin su ba wanda ya musanta masa shi ya faɗa ya ce haka sallar annabi alaihi wasallam take kuma suna gurin su su goma sahabbai guda goma kuma suka yadda da da wannan bayani da yayi ya sa malamai suka ce to wannan lalle yana nuna ta tabbata domin akwai waɗanda suke kokari cikin malamai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne saboda tsufa wato yayi wannan ne saboda tsufa saboda shi Malik ibn al-khuwaydis ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne kusan a shekarar kusan karshen rayuwarsa sanda suka zo shi da abokansa suka zauna a Madina suka suka yi kwanaki haka kwana 20 sannan suka koma to suka ce ai da sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa to saboda girma ya kama shi a lokacin yake dan wannan zama da haka ba sunna ce ba daga cikin ba mustahabbi bane ba kuma sunna ce daga cikin sunnonin sallah ba akwai malaman da suka suka faɗi haka to amma waɗanda suka saba musu suna cewa a'a dan me yasa to sai a wannan zaman yake inda a ce wani abu ne da yake yi saboda tsufa sai wani lokaci a ga yayi a ta biyu wani lokaci a ga yayi a ta abin nan a ta uku wani lokaci a ta daya wato zama da yana bambantawa amma ya kasance sai a ta daya sai a ta uku alama ce da take nuna cewa ya eh lalle akwai wani abu wani abu yake nunawa a gurin sannan kuma a hadisi abu kuma da sa'idi da yayi a gaban sahabbai cikin sahabban nan ba wanda ya kawo wannan shubha din ba wanda ya kawo wannan fahimta din ya ce a ah, kai ya za ka yi wannan zaman bayan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsufa sannan ya yi to wannan ya nuna cewa wancan hujja da suka faɗa ba haka take ba ala halin shi wannan zaman ba baya daga cikin wajiban sallah kuma rashin yin sa baya ya sa sallah ta zama tayar ta waya a ce ko mutum zai sa raka a sujada ba a ko sujada kabili ko wani abu irin wannan sauraka wanda ya yi ya samu ladan kwatanta wannan sunna wanda bai ba ko ba a cewa yayi laifi ah, wannan da shi da sai dai kawai idan mutum yana bin limamin da baya yi shi liman liman shi baya sujjatul istiraha to ya kamata kai ma kakkai matukar kafin ci cewa shi ba yake ba to kakkai saboda a mutaba'ar bin liman yayin da kake bin shi sallah ka bi shi akan abin da yayi sunna ci abin da wajibi ne wannan kuma abinda ake faɗa mustahabbi ne to kaga ba za ka zo gari mustahabbi ba kamar abin da yake kamar abin da yake wajibi saboda ka ille mai zama kuta-kuta ba baya yi to ba za ka ce kai ma sai kai ba sai ka abin nan sai sakon fita wa ali wanda ke cewa mene hukuncin waɗanda suke zuwa masallacin juma'a da ake yin sallah da wuri idan kuma ba su samu sallah ba su yi tasu sallar alhali akwai masallacin da ba a yi sallah ba kuma za su iya samu shin yin hakan daidai ne matakar yi masallatun da za a ba a yi sallah ba masallatai wanda suke kusa da su to bai kamata su bar sallar juma'a ba saboda wannan uzurin a sai dai idan masallatun sun yi nisa to anan ba a hukunta musu lazauta musu cewa sai sun yi tattaki sun tafi sun tafi waɗancan masallacin saboda ba a gama ba ko ba a fara ba amma in a cikin unguwa suke ko tsakanin wannan da wannan ba tazara wannan sun yi sun gama wancan kuma tukunna ba su fara ba to sai yaji can ya samu sai sarfit kwana jabe yake cewa shi adinance ya halatta mace ta kai karar mijinta da suka rabu a kan cewa sai ya bata wasu daga cikin yayan da suka haifa ta rike su to alhadana abinda ake nufi tarbiyyar yara a musulunci abinda musulunci ya ce idan mace ba ta yi aure ba tana da yaro karami to ita ce a haƙu bihi ta fi cancanta ta rike shi har lokacin da ta yi aure yana yaro karami annabi sallallahu ya ce wata mata da ta zo ta kawo kuka ga shi sulabu da mijinta mijinta yana so kwace yaron da take shayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙo bihe malamta ta zama tatazawwaji ma ki shi wato ke kika fi cancanta ki rikici shi ba ta yi aure ba ki aure ba idan ta yi aure to haƙƙin ya sare daga hannunta idan yaro ya kai shekara in yaro yana gun yaro zai mace ko namiji za su zauna a gurin uwarsu matuƙar ba ta yi aure ba tsawon shekara bakwai mace ko namiji tsawon shekara bakwai bayan shekara bakwai namiji a ba shi zaɓi zaɓi babarsa ko zaɓi babarsa ya ce zai zauna da babarsa shi kenan ya ce zai zauna da babarsa? shi kenan ah, wanda duk ya zaɓa shi za a bawa ah, mace kuma za a ba da ita ga wanda zai kula da ita wato idan aka kula cewa ah, uban shi zai fi kula da ita so ta sai a bata ta gurin ubanta shi zai kula da ita ya kula da tarbiyyar ta ya kula da da abin da iliminta da sauransu to wannan sai a bar masa idan kuma aka kula a shi uban in aka bashi ita kusan zai danka ta ne ga wasu can daban shi yana harkokin gabansa sun riga sun sha gabansa baya da lokacin zama baya da lokacin kula da yarsa watakila ma waɗanda ba mutanen kwarai ba za su rika wato kai mata farmaki to irin wannan sai a kwace a bar a bawa uwar ita ce za ta fi kula da ita sauraka ita ya mace akan mika ta ne bayan shekara bakwai ga wanda yake al'aflahula wanda ya fi zama maslaha ga da zama a gurinta wanda zai fi kula da tarbiyyar ta uwa ce ko uba ne amma shi namiji za a ba shi zaɓi saboda shi ana ganin mai iya tsayuwa ne da kafafuwansa sai ya shiru sanau ke tambayar malam tufafin da mani ya taba za a iya yin sallah da su idan an kankare ko kuwa sai an wanke ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa kuntu afruqu al-mani min sawbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma yakhruju fihi lis-salah ina ainihin kankare mani daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya fita da wannan tufafin ya je ya sallah saboda haka wannan yasa malamai suka ce idan an kankare shi kenan ba lalle ne sai an ba lalle ne sai an sai an wanke ba kuma Muhammad Ahmad yake cewa shi ya halatta mutum ya kwashe dukiyarsa baki daya ya aikin alkhairi da ita? Za a halatta matukar ba a cikin rashin lafiya yake ya kwanta da tsana ga kamar ba ba zai tashi ba. To a nan a gaya masa cewa kamar yadda Allah sallallahu ya gaya wa Sa'ad ibn Abi kas kamar 'ya'yanka da wani abu da za su rika kula da kansu ya ka kamar su suna roƙon jama'a wannan yana kance kamar ba zai tashi ba amma in yana lafiyar salau da dauduke dukiyarsa duka ya yace gashi dan Allah nan babu komai sai na Abubakar yayi haka sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelanta cewa yana buƙatar taimako sai na Abubakar kawo dukiyarsa ya gaba daya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata masa bai ce kuma zaka kwashe dukiyarka bayan kana da yaya sauraka idan lafiyar ta ya dauko dukiyar sai ce ga tafi sabilillahi to wannan sai a karba ba wannan in kuma yana kwance ne akan shimfida ba shi da lafiya ta yi a kowane lokaci ya rasuwa bisa bisa yadda al'amar abin nan cutarsa take nunawa to anan sai a gaya masa cewa kada ya haka sai kuma sakon murtala abdullahi muhammad yake cewa malam mutumin da ya yi wankan tsarki bayan ya gama ce kuma yi wanka da sabulu shi zai sake alwala idan zai sallah ko kuwa wace yi a cikin wankan ta wadatar sai dai ya karya alwalar tasa sai dai ya abin da ya karya masa alwala amma bai abin da zai karya masa alwalar sa alwalar sa tana nan ta farko sai kuma sakon Isa Bala ce ke cewa shi menene sai yancin cewa dina Abubakar ya rayu tare da mahaifansa abin da inganta shi ya rayu tare da mahaifinsa ba mahaifansa ba mahaifinsa shine Abu Kuhafa kuma ya musulunta da ƙarshe ƙarshe-ƙarshen rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya musulunta Muktar Muhammad ya ce alayyibatu a min az-zina shin hadisi ne wannan bai tabbata a matsayin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. giba cewa giba ta fi zina tsanani wannan ba gaskiya bane dukkanin suna cikin kaba'ir amma zina tana da barna da yawa wanda za ta shafi zurriya za ta shafi gado za ta shafi auratayya za ta shafi abubuwa da yawa saboda kamuninta yana da girma sosai sai ɗalha abdullahi sanu na ke cewa shin akwai wata falla ta musamman ne cikin ɗaukar gawa yayin kai ta kabari? a ban san wani hadisi da ya zo nuna cewa shi wanda ya ɗauki makarar shi yana da wani ƙari ba abin da na sani dai wanda ya yi sallah yana da kiraf in ya raka ta yana da kirafan za a ba shi yankin lada in ya yi sallah bai raka gawar makabarta ba in kuma yan tafi da shi makabarta a kai mata tara a can to nan kuma za a kara masa wani yankin lada kowane yankin lada annabi ci kamar dutsen odo har ma sai na umar yake cewa karfar farratna fi karari ba lalle mun yi sakaci mun bar wato lada masu yankin lada mai yawa lokacin da ya ji hadisin saboda haka wanda na sani amma shi wai wanda zai shiga ya taba makarar shi yana da wani ƙarin lada da za a ƙara masa sama da wanda suka raka lada wannan ban san ban san wutar waya da ta faɗa haka ba sai sakon muhammad sarki wanda ke cewa shin akwai bambanci tsakanin dan duba matsafi da kuma boka to dan duba shi ne arraf shi ne wanda yake buga ƙasa ya yi zane-zanensa ya gaya mutum wani abin da ya wuce bai san shi ba ko wani abin da zai zo nan gaba wanda wannan tabbas ya shiga haƙƙin Allah ya shiga faɗar wani abu na gaibi wallahi alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illallah wanda yake sama ya ko waɗanda suke sama su ne mala'iku da wanda yake ƙasa ba wanda ya san gaibi inda Allah ce sai Allah wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu shi shi yake da makudan gaibi ba wanda ya san gaibi sai shi kaɗai. sauraka al-arraf shi ne wanda zai buga ƙasa ya ce ya gano wani abu na gaibi ko ya buga ƙasa ya ce ya gano wani abu na sa'a ga mutum ko ya sa shi ko ya hana shi ta hanyar wannan ƙasar Wani haramun ne kuma mai yin shi babu shakka ya shiga haƙƙin Allah ya yi shirka da Allah sannan abu na bin asihir tsafi shi tsafi galibi ana yin shi ne don cutarwa cutar da wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce kuna bihi bainal mar'i wa zawji suna raba tsakanin miji da matarsa su raba tsakanin masoya wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah dace ba wanda za su cuta da shi sai wanda Allah sai abinda Allah ta'ala ya riga rubuta mutum sai da izinin Allah kaga ashe suna suna yin da zai cutar da mutum to shi mai sihiri zai iya hada kai da da, da shaydanu da, da aljanu zai hada kai da aljanu wajen ya cutar shi yasa shi yasa shi yasa Allah ta'ala da ya kama gana sihiri ce wata umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru hada abinda aljanu shaidanun aljanu su suka rika watsa abun hana sihiri a lokacin na mulkin annabi suleiman Allah ce suleiman bai kafirta ba shaidanun nan su ne suka kafirta yau alimunan nasa sihira suna koya wa mutane sihiri haka shi sihiri kan yi alaka da aljanu a cutar da wani ko a raba tsakanin wani da wani ko a sa wani rashin lafiya mai tsanani ko a sa ma abin da zai sanadiyar a sa masa abin da zai sanadiyar halakarsa ko mutuwarsa wannan shine sihiri alkihana kuma shine boka bokanci boka alkahin shine ba da labarin gaibi ta hanyar amfani da shedanu shi ma shi kihana galibi abin da ya shafi gaibi ne abin da ya shafi labari aka ce a yi eh, wane ne makasata ko a abin kudin ka yana guri kaza ko a abu kaza da kake gani abu kaza ne ya faru shi galibi kahin ba lalle ne ya zama sahir ba zai iya zama kahin ne sahir wato idan ya hada abin da amfani da aljanu don a cutar da wani to ya zama kahin ne da zai ba da wani labari da ya hada kai da aljanu suna sato masa labarai suna kawo masa wani gaskiya wani ba gaskiya ba wani gaskiya sannan hada da karerai da yawa kanta kanta ya fada to in ya hada da cutar da mutane ta hanyar Aljanun nan ya zama kahin ne kuma sahir ne ah, saboda haka za a iya samun kahin shi kawai labarin yake bayarwa amma baya sihirin baya hada tun da za a cuci wani a ce aje abin ne ko aje a samu wani abinci ko aje a jefa mu wani a cikin ruwa ya sha ko wani abu irin wannan kawai shi dai zai rika ba da wasu labarai ne yana karin ya ce ya san wani abu ko ya hararo wani abu ya gano wani abu da zai faru to nan kahin ne amma ba sahir ba sauraka ita ke hana tana da alaka da labari ne da mutum zai bayar wanda yake na gaibi ta hanyar aljanu shi kuma arraf zai ba da labaran gaibi ne ta hanyar bugun kasa sai ya buga ƙasa shi ya gane tauraro kaza ya shiga kaza tauraro kaza ya hudu kaza ya bullo ta kaza yana guri kaza don haka abu kaza zai faru a lokaci kaza wani zai iya mutuwa wani zai rayu wani zai haihu wani zai to wannan abin nan raf kenan shi kuma kayan da aljanu yake mu'amala shi ma sahir da aljanu yake mu'amala haka wannan shine bambancin su amma dukkanin su abin da suke kafirci ne kuma haramun ne mutum ya je gurin ɗaya daga cikin sai yana neman wata biyan bukatarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu ya Kulu, Fakar, kafar zuwa unzila ala Muhammadu, sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda ya zo gurin alkahin wato boka ko kuma ya zo gurin dan duba sannan ya gaskata abin da ya gaya masa annabi ya ce to ya cewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kuma a ciki Allah ta'ala ya ce kullu ya alama fis samawati wal ardi gaiba illallah. Ka kace abin wanda yake samai da wanda suke kasa ba za su ba wanda ya san gaibi sai Allah kul innamal ghaibu lillah kace gaibi kawai wannan na Allah ne saboda haka in har ya yadda ya bashi labarin wani abu da zai kasance nan gaba ya kuma amince to shi yasa annabi sai fa karka fara bi ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce alqur'anin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko mutun je gurin dan duba ya yi masa duba ko da bai yadda ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubarsa ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in kamar da yazo cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'arrafa fa sa'alahu lam lam tuqbal lahu salat salat 40 yawman wanda duk yazo gurin boka ta dan duba ya gaskata shi game da abin da ya faɗa ya tambaye shi game da wani abu ko da bai gaskata shi ba ya tambaye shi to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana ta kwana arba'in saboda haka haramun ne zuwa gurin waɗannan mutane wasu abin da suke aikatawa kafirci sai sakon da ya zo daga fetal abbas abubakar yake cewa malam menene hukuncin sanya karatu alkur'ani a cikin mota da murya mai karfi kowa yana ji to idan da yarda su waɗanda suke cikin mota ɗin abokai ne za su yi tafiya suke ganin ya kamata a sa musu abin alkur'ani duk suna sauraro wannan babu komai shi ya sa musu sun yadda za a tsaya a saurara ba kamar mota haya da za ka kwaso mutane daban-daban kuma ka sa musu alkurani kuma ka ƙure sauki to nan gaskiya ba daidai ba ne saboda a cikin mutanen nan ba lalle ne sai shiru ba su za su ci gaba da hirarsu kaga a nan kuma ka kawo wani abin da yake na alkur'ani wanda aka ce idan ana karanta shi a yi shiru ka kawo shi inda kasancewa ba za a yi shiru ba Allah ta'ala ce wa za ku huwa fastami'u da Allah ansitu la'allakum turhamu. idan karanta ƙur'ani ku saurare shi ku ba da hankalinku a sa ku yi shiru ku saurare shi ula lahu ku saurare shi wa fito ku yi shiru na da Allah ya muku rahama to dai kasance ka san cewa motar da kake eh, da suka ɗauki mota haya ce mutanen da suke ciki baka da iko a su ta ila ma wanda wasu da za ka dauko ba musulmi ba ne ma su alkur'ani ba bai dada su da kasa ba su ma yadda cewa daga maganar Allah bace kaga anan ka ka bijirar da alkur'ani gurin da ba za a ma shi ba kai laifi ah, amma idan ka san cewa ko ya ku za ku karanta za a sa dan kowa ya saurara ku da yarda ku da amincewa ku wannan babu komai a ciki sai wannan mai zagon yake cewa malam ni muna wajen aiki ɗaya da wani wanda ba musulmi ba wato kirista duk ranar juma'a sai ya dauke ni akan abin hawan sai ya kai ni masallaci sannan ya wuce to sai aka sace masa abin hawan ne kuma na sayi nawa to sai zama na ina zuwa wani taron tsafin dalibai kusa da cocin da yake zuwa duk lahadi sai nake biya masa nima nake daukar sa na kai shi shin hakan da nake yi daidai ne to shi watakila a nashi addinin ba a ce kai dauke ka ba saboda haka shi bai yi wani abin da ya saba wa nashi addinin ba shi ma wata da addinin sa an rubuta cewa kai ya dauke ka kai ka masallaci to na san ba zai yi wannan ba inda mai aiki ne da addinin sa saboda shi addini alaka ce da tsakanin bawa da ubangijin sa alakar da take tsakanin bawa da ubangijin sa dole ne tafi sama da alakar da take tsakanin bawa da dan uwansa bawa kowaye shi kuwa haka ubangiji shine ya faɗi cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne da tsoron Allah kada ku taimaka wa ku akan abin da yake saban Allah ne zunubi ne da wuce iyaka ko ta'addanci to babu shakka shi da yake zuwa a addinance a musulunci wannan zunubi ne inda zaka je ka ka faɗar cewa Allah yana da ɗa ko Allah uku ne ɗayan uku ne ko shakka wannan a alkur'ani Allah ta'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ko laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam musulunci ya haramta wannan kuma ya ce kafirci ne yin hakan to kaga ashe kai ka taimaka akan yin hakan ka taimaka akan abin da yake musulunci bai da shi ba ya yi maka ihsani na zamantakewa kai ma kana iya masa ihsani amma ba ta hanyar saban Allah ba kana iya kyautata masa layin la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba mutumin da kuke zaune da shi lafiya ba musulmi bane kuke zaune da shi lafiya Allah bai hana ku ba ku kyautata musu ku yi musu adalci zaka kana iya kyautata masa kowace irin hanyar kyautatawa in ka san gidansa misali an tashi daga aiki tun da an sace babur ɗinsa ka goya shi ka kai shi gidansa daga nan ka nuna masa kai ma ka ji daɗin abin da ya maka ba wajen da sai ya sai ya sai ta sai hanyar kai shi coci ba sai ka an tashi daga aiki tun da ka ce gura aikin kuɗi ya kuma an sace masa babur haka kai ma kana da hanyar da za ka taimaka masa ko ka nuna masa ah, kai ma ka ji daɗin abin da ya maka a baya to sai ka goya shi a babur ɗinka sai ka kai shi gida ko allah akalla ba ka kai shi har gida ba ka dai masa wani abu na ihsani ka rage masa hanya to sai ka sai ji cewa eh lalle kai maka ka abin nan sannan kuma abin da ya shafi coci sai kai masa bayani ka ce wallahi zan so a ce na kai ka to amma saboda mu a musulunci ba a yadda a yi wannan ba kuma kasan addini wani abu ne wanda yake babbar alaka ce tsakanin Allah da bawansa ina ba na san Allah ya fushi da ni don haka kakka damu amma dai duk wani abu da in ya taso ka ka neme ni zan yi maka wannan yana da kyau ba kuma zai fahimce ka tunda harka ce ta addini shi ma da addinin sa ya ce kai yayi ba lalle ne ba in har zai wa addinin nasa biyayya Shona sakwai ke cewa malam wani bangare ne na sallah mutum zai samu a kirga cikin waɗanda suka samu jami'i ya samu ya raka'a ya samu raka'a raka'a kuma a bisa tsauri wanda yake mafi shahara shine in ya samu ruku'u ya samu ruku'u a raka a ƙarshe Ta ya samu ya samu wannan jam'i ah, don abin da ya samu a cikin sallah ah, yana tambayar samun raka'a ne ko yana tambayar samun ladan jam'i hmm. ba yana tambayar samun ladan jam'i ne duk abin da ka samu tare da liman ka sallace shi tare da shi to ka samu ladan jam'i ba wai lalle sai ka samu cikakken raka'a ba yi kuma a tarakun fasallu kun fatakun fa'atimmu idan ya kasance in ka zo ka samu shi a cikin raka a ƙarshe ko ya riga ya ruku ya ɗago to in har aka zama da babu wani amfani da za ka samu na sallar jam'i kaga kenan babu alama babu buƙatar ka bi shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan abin da kuka samu liman yana cikin ku sallaci shi tare da shi ka ya nuna akwai amfani kenan ga yin haka saboda in ka zo ka samu liman a cikin kowane hali yake ka kai sallah da shi ka samu wannan nada insha sannan ke cewa malam menene bambancin munafurci da kuma annamimanci daga Mustapha Ibrahim Rano to munafurci kalma ce babba sosai ta fi annamimanci faɗi munafurci zai zama munafurci ne na aƙida wato munafurci da yake da alaƙa da aƙidar mutum tsakaninsa da Allah kamar mutumin da zai ɓoye kafirci a zuciyarsa amma kuma ya bayyana musulunci a bakinsa kaga wannan munafici ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin to wanda zai ce da baki yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira amma a zuciya ba haka bane wannan munafici ne kaga munafici ne wannan aqida duk mutumin da zai bayyana musulunci a bakinsa ko a zahiransa a ganshi yana sallah tare da mutane yana azumi tare da mutane watakila ma ya biya kuɗi ya je hajji tare da mutane yana ba da kuɗinsu zakka tare da mutane amma kuma a zuciyarsa bai yarda akwai wani abu musulunci ba bai yarda da manzon Allah ba bai yarda da ranar lahira ba kaga wannan munafiki ne munafiki ne kuma ba musulmi bane ko da a zahiri ya bayyana wannan saboda zuciyar bata karba abun ba inna ta'ala ya ce inna munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira munafikai su ne a cancan ƙasa a wuta kuma za ka taɓa samun wani zai taimaki su sauraka wannan munafici ne babba shi ne ake an annifakul akbar ko annifakul ilmi ko al'atikadi munafici wanda yake da alaka da aƙida ko kuma munafici wanda yake da alaka da aiki kawai wata mutum ya rika aiki irin na munafukai. wata shi a zuciyarsa ya yada da Allah ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada da dokar rukunan musulunci amma kuma a aikace yana yin wasu ɗabi'u irin na munafukai kamar irin su karya, kamar yaudara kamar karya alkawari saɓa yarjejeniya wannan da ɗabi'a ce ta munafuci cin amana ɗabi'a ce ta munafukai shi ba munafuki ba ne a zuciyarsa amma kuma a aikace yana yin wasu ayyuka na munafukai wannan suna kiran shi ba ya baya fidda mutum daga musulunci amma kuma aiki ne kabira ce daga cikin manya-manyan aikin kaba'ira to wannan shine abin da ake kira munafici manci shine gulma mutum ya dauki wata magana ta wani ya je kai wa wani da niyyar ya hada su fada ya dauko ta wancan shi ma ya kama wannan da niyyar da zai su bata su fada wannan shi ake kira annamam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu jannata qattat shine annamam duk mai irin wannan dabi'ar ba zai shiga aljanna ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wani daga cikin kafirai abin nan masha'in binamim na'im alkhair mu'tadin asim masha'in binamim mai kai kawo da Ya yaje nan yayi gulma yaje can yi gulma to wannan kabira ce min alkaba'ir yana daga cikin manya-manyan ayyukan laifi dan har annabi sallallahu alaihi ya ce duk mai wannan aiki ba zai shiga aljanna ba ma'ana la yadkhulu jannata ibtida'an zai shiga wuta kona shi gwargwadon laifinsa sannan kuma daga baya a kai shi aljanna bayan an wanke masa wannan kabira sabawa shi ba zai fidda shi daga musulunci ba munafici kuma in ya girma ya taba zuciya to wani yana fidda mutum daga musulunci kaga ashe munafici ya fi fadi ko ya fi girma shanarsa. so ke tambayar karin bayani akan bai'ul ina a bai'ul ina shine cinikin da ake yi don halatta riba wato so ake a yi bashi da ruwa amma kuma ba a so kai tsaye a zamana an yi bashin da ruwa ɗinsa, sai a ya ciniki a ciki sai a ratso da ciniki a ciki don wannan cinikin ya zama kamar shi ne ya halatta wannan ƙarin da za a samu to wani shi ne bai ul'ina suna cewa kamar mutum ne ya zo yana son ka ba shi rancen a wato kuɗi yana son rancen dubu ɗaya kana so ka ce da shi a zan ba ka rancen dubu ɗaya amma an ka tashi biya na za ka ba ni dubu ɗaya da ɗari biyu to kai haka kowa zai fahimci eh to arewa ce wannan ba tsare ba ce wannan ka ba ni dubu ɗaya kuma inda tashi biyan kan karɓi abin nan a dubu ɗaya da ɗari biyu to sai ga to ba zai samu ɗari biyu mata haka to bara ya shigo da wani ciniki sai ce to ni banda abin da zan baka kuɗi da zan baka amma ga wannan rediyon in kana so zan baka ita a dubu da ɗari biyu sai ka sai ce ya saya sai ka bashi sai ce to kawo in baka dubu ɗaya na sai ta dubu ɗaya nan take kuma sai kuma karɓar ta sai baka dubu ɗaya ka ga nan ka samu dubu ɗaya da kake samun rance a gunsa kuma yana banka kai kuma dubu da ɗari biyu kaga ɗari biyu ta shigo amma an gesta wani ciniki na ƙarya a ciki wanda kawai cinikin hoto ne ba shi aka zo ne kai ba kai ba wannan rediyon ka zo nema ba kuɗi kake so shi ma kuma a lokacin ba magana ya da maka rediyo bane a gabansa yadda zai ya kara maka wannan ɗari biyu akan kuɗin da za ka karɓa a wajensa to wani shi ake kira Bai ulina to dukkan wani ciniki da za a shigo da shi cikin kasuwanci ba wai cinikin ne makasudi ba a'a makasudi shine kudin da zai karu kan mai bashi ne makasudi to wannan shi ake duk ya shiga cikin mai ulina wannan ciniki haramun ne kuma wannan abin da aka karba na kare riba ce to sai sakon da ke cewa malamai ne matsayin tara farce ko kuma a yanke wasu a bar wani zako zako daga Abbas Rabi'u tudun wadadan kadi wannan ba ɗabi'ar ce ta musulmi ba kwaikwayon wanda ba musulmi ba ne ƙazanta ce sauraka farci ce aka yanke shi musamman kada ya zama na al'akalla mutum duk bayan wata ɗaya zama yawon iya yanke farcinsa kuma an ka tashi yankewa ka yanke shi duka ka bar wani ka yanke wani kamar wani wannan ɗabi'a ce ta waɗanda abin nan ba musulmi ba kuma kai an hana ka kwaikwaye su don me za ka kwaikwaye su a cikin abin da ba ba shi da wata ma'ana ba shi da ma wata ma'ana ka yanke farce ka warware saboda kamar da annabi sallallahu alaihi ya ga wani yaro an masa aski an aski wani rabin kansa an bar wani rabi annabi sallallahu alaihi ya ce ko yanku aski duka ko kuma shi duka sai sa za ku aski wani bangare kuma bar wani bangare kuma yanzu wannan zaka ga ado ne a wajen wasu sai ka ga an yi wa mutum wani aski haka kamar an kifa masa wani koko a kansa an zagaye kan an kwashe gashin amma kuma can saman an su ba kaga wannan ba bai halatta ba shine abin da ake kira alkaza da musulunci ya haramta shi to haka ne shi ma yanke farce ka yanke shi duka amma ka yanke wasu kamar wasu ba daidai ba ne sauran yake tambayar shin ya halatta mace ta shiga makota zaman hira ba tare da izinin mijinta ba ko masallaci an ce ka ta tafsi da izinin mijinta bare su je hira makota wannan ba da bai dace ba ko masallaci da sallallahu alaihi wasallam kada ku hana mata zuwa masallaci in sun nemi izinin ku kaga kalmar in sun nemi izinin ku tana nufin in za su fita kenan su nemi izinin ku amma sun nema kuma kada ku hana su to idan har masallaci gurin da za a je bautar Allah da za ta je ta gana da ubangiji an ce su nemi izini to bare kuma da zai ta shiga makota kamata ya zama da izini don yana yiwuwa ya shigo gida a cikin wani lokaci yana buƙatar rizanta ko ya yi aike yana buƙatar eh, ta yi masa wani abu ya aiko ɗan aike amma ba ta nan kaga nan babu shirka zai so sa masa zuciya saboda haka ba daidai bane wannan sai da ce malam tana da ciki ne sai ta yi mafarki ta haihu da ta fasa kuma sai ta ga jini shin sai ta yi wanka ne ko kuwa wankewa kawai za ta yi don da ciki kuma ta ga jini kuma bari ta yi ba jini ne ya zuba kuma kwanan jinin na larura ne sai ta wanke shi sai shi kuma ya ce malam ina son ka kara mana bayani akan lokutan da shari'a ta hana yin nafila daga muhammad aminu brigade to lokutan da shari'a ta hana nafila kamar yadda suka zo a cikin hadisai hadisin abdullahi dan abbas hadisin eh, ukbat eh, ibn amir hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhum jami'an eh, yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayin sallah hina tatlu ash-shams hatta hatta tartafi lokacin da rana ta hudu sai ta dago wato sai ta dago kadarin kamar da malamai suke cewa gurgudan goran mashi to saboda sai ta dago ta yi haske amma tana dididide din nan bai halatta mutum ya sallah a lokacin ba sannan kuma da lokacin da kamar da zuwa cikin hadisan Uqba ibn Amir yana cikin sai musulun, sai na koma eh, ka'imun zahira lokacin da rana ta take tsaka ce hatta tamila shams sai rana ta karkace sai ta yi zawali haka lokacin da rana ta take tsaka shi an hana a sallah a lokacin sai kuma lokacin da rana ta tafi haida ta tazayyafu fulil lokacin da ta tafi faduwa lokacin da ta yi jadin nan ta tafi faduwa to bai halatta mutum yi sallah a gurin ba a lokacin ba sai ta faɗi. saboda wannan lokaci lokaci ne da waɗanda suke bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada to kuma ba a son kai wani abu da ya kama da aikinsu. su haka da a lokacin suke faduwa sujjada kai ma ka a ganka a lokacin kana faduwa kana sujjada to waɗannan a waɗannan lokutan an hana annawafilul mutlaqa haka ka tsiri nafila kawai a cikin wannan lokacin to amma za ka rama fawaid misali sallaci ta ta kuce maka za ka yi rama ta a lokacin da da da da da aka hana yin nafila magana mafi inganci shine za ka iya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an salati aw nasiya fa yusalliha idza zakaraha wanda duk ya manta sallah sai bacci ko ya manta to ya sallace ta lokacin da ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade da lokacin da ba a hana ba sai ce lokacin da ya tuna zai iya tuna sallar nan lokacin da rana ta take tsaka ko zai iya tuna sallar nan lokacin da rana ta hudu ba ta daga ba to a lokacin ce annabi ya ce ya sallace ta lokacin da ya tuna to in fa'ita ce zai iya sallata ta koda kuma lokacin da aka hana ne wanda yana da cikin ah, abin da aka yi togaciyarsa ko mutumin da ya yi dawafi zai yi mutumin da ya yi dawafi zai yi nafilan nan ta ɗawafi, ita ma zai iya yin ta saboda hadisin Jubair ibn Mut'im da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bani Abdul Manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadha al-bayti wa salla fi ayyi waqtin sha'a min al-layli aw nahar aw an-nahar nabi ya ce ya ku banu Abdul Manaf kada ku hana wani da zai yi dawafi a wannan ɗakin na ka'aba kuma ya yi sallah a duk sanda ya so da rani da ko da daddare haka annabi ce fi ayi wakacin sha'a a kowane lokaci ya ga dama da haka idan mutum ya ɗawa fi shi ma zai iya yi a kowane lokaci ne ba tare da togaciya ba hakanan mutumin da ya shiga masallaci wato annawafil zawatin asbab na sulsulin da suke da dalili wanda ya shiga masallaci shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ku shiga masallaci kada ya zauna sai ya raka'a biyu to kaga anan shi ma an yadda cewa ya raka'a guda biyu duk sanda ya shiga masallaci to waɗannan sune zawatul asbab wanda su ma wasu daga cikin malamai suka yi togaciyar su daga cikin waɗannan lokuta da aka hana a yi sallah amma ba haka ba an nawafilul mutlaqa nafila kawai wacce mutum zai tsiriyanta to zai yi ta ba a cikin irin waɗannan lokuta guda uku alhamdulillah ma lalata sakar alkari masararo duka duka a nan muka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko da naku tambayin tambayoyin kan lambobin waya da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku ko kuma sifiri bakwai sifiri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma akan sifiri bakwai sifiri uku shida hudu hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aiko a cikin adireshinmu na imel a madadin wato a kan fatuwar hama a tiyahu.com ko kuma ta shafi mu na rama rama da ke dandalin sa da zumunta na facebook a madadin sashi gina musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na fm da kuma shi malamin mu a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke nan kano sai kuma bashir idris ungwaggo wanda ya fitira mana sautin a kan na'ura ana idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ولو أنا كتبنا أنفسكم أو اخرجوا من diyar? ذلكم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآل آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا